عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان أتراهم قد ألجموا دكا يبو da godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu ta'ala, madaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman agajinsa da kulawarsa da kariyarsa wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shine cikakken shiryayye Allah ta'ala ya shirya da mu wanda Allah ta'ala ya batar da shi babu mai iya shiryar da shi salatin Allah da daukaka da aminci su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallama annabawa shugaban manzanni wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai da alayen gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako imani فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بيان أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني dan uwa masu sauraron mu a wannan shiri na kundin tarihi idan ba a manta ba a makon da ya gabata mun yi magana akan matan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama su goma sha ɗaya waɗanda ya aura a makka su uku da waɗanda ya aura a madina su takwas da ƙurayshawa daga cikinsu da larabawa da waɗanda ma ba larabawa ba kamar safiya da waɗanda suka haihu daga ciki wato khadija kawai mai ƴaƴa shida da kuma muka ce ragowar matan annabi sallallahu alaihi wasallama duka babu wacce ta haihu sai wata sadaka wanda sarkin masar maƙauƙas ya aiko masa da ita mai suna mariyatul kiftiya to wannan shine bayanin da ya gabata ko muka ce mako mai zuwa zamu dora akan ƴaƴan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam mafi yawan malaman tarihi su rawaito cewa ƴaƴan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama guda bakwai ne wasu na cewa tara akwai at-tayyib da at-tahir amma malamai kama a cikin zadul ma'an ibnu qayyim da Jawami Usira na ibnu hazm da asira annabawiyya as-sahiha ta Dr. Akram da sauran malamai dai al-muhaqqiquna a cikin ilimin sira sun ce tayyib da tahir ba suna ne na ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba duka waɗannan laƙabi ne ga ɗaya daga cikin ƴaƴan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wato Abdullahi cikin ƴaƴan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa wa ɗaya daga ciki sunan mahaifinsa Abdullah to wannan abdullah din shi ake masa laqabi da at-tayyib at-tahir wato tsaftatacce tsarkakacce mun ce 'ya'yan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a ittifaqi ko kuma a mafi rinjayen riwaya su bakwai ne maza guda uku mata guda hudu guda shida daga ciki duk an haife su ne kafin manzanci a Makka kuma shida duk mahaifiyarsu ɗaya ne wato nana Khadija ita ce ta haifawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ƴaƴa guda shida maza guda biyu mata guda hudu to sai al-qasim shine na farko cikin ƴaƴan da Khadija ta haifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maza duk da kamar yadda Ibn qayyim ya faɗa a cikin Zadul Ma'ad kowanne daga cikin ƴaƴan Annabi sallallahu alaihi wasallama an ce wanne ne babba an samu sabani akan shekarun su tsakanin Zainab da al-Qasim wanne ya girma wani tsakanin Ruqayya da Fatima wanne ne ya girma wata kamar tsakanin Ummu Kulsum da Fatima da haka yace sabanin tartibin shekarun su a wajen haihuwa mafi yawa malaman ruwaya sun yi sabani akan a cikin matan wacce ta fi shekaru musamman tsakanin Zainab da Ruqayya da Fatima dama an yarda cewa Ummu Kulsum ita ce karama Al-Qasim shine dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na farko a cikin maza kuma ya rasu yana karami duk da wata ruwaya a cikin Ibn Hisham ta nuna cewa sai da ya dan girma haka ya kai kamar shekara shida ko hudu ko biyar amma dai mafi ruwaya ta ce yana tsakanin shekara uku zuwa hudu ko biyar din a nan ya rasu wannan shine dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko sai Abdullahi shi akwai lakabi da ake masa kamar da muka bayani a baya shi ake cewa at-tayyib at-tahir wato ana masa lakabi da wannan wato lakabi guda biyu shine dan manzon Allah sallallahu alaihi wa na biyu kuma a cikin ƴaƴan Khadija sai Zainab wanda ruwaya ta nuna ita ce babba Zainab sai ruqayya sai fatima sai ummu kulsum zaka ƴaƴan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda da na khadija ta haifa masa maza guda biyu alqasim da abdullah sai mata guda hudu zainab ruqayya fatima ummu kulsum wannan sune wato ainihin ƴaƴan khadija da ta haifa wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sai na bakwai wanda Mariyatul Qibtiyya ta haifa a Madina shekara ta takwas bayan hijira kuma yayi wata goma sha tara ko wata ishirin a duniya ya rasu haka tsakanin wafatin wannan ɗa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata uku ne kawai ya rasu a shekara ta goma bayan hijira ba wata uku tsakanin su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata uku shine lokacin da aka haife shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da asuba ya sanarwa da sahabbai cewa an haifa min dajiya namiji kuma na sa masa sunan babana annabi Ibrahim zaka sunansa Ibrahim to don wasu suka mun lakabi don su tantance tsakanin Ibrahim al-Khalil shi kuma ake kiransa Ibrahim Mu'azzam wato Ibrahim wanda yake abin girmamawa to wannan sune ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi sallama a dunkule wato guda bakwai al-Qasim Abdullahi Ibrahim wannan su ne maza guda uku sai Zainab Rukayya, Fatima Ummu Kulthum kenan zamu ce ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama maza duka sun rasu ne suna kanana babu wanda ya kai haddin balaga ko kusa da haka ma a cikin su amma matan duka su hudun nan kowacce sai da tayi aure kuma uku daga cikin su duk sai da suka haihu ɗaya ce kawai ummu kulsum ake sabani akan ta haihu ko bata haihu ba amma mafi rinjayar ruwaya ita bata haihu ba amma waɗancan ukun duka kowace ta haihu kuma a ɗakin mijinta ta rasu da zainab da Bukayya, da fatima da ummu kulsum kowace ta yi aure yayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama matan kamar da muka yi bayani kowace a ɗakin mijinta ta rasu kuma duka ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama guda shida can na farko in ka ɗauki Ibrahim Mu'azzam dukkan su haihuwar maka ne ɗaya ne kaɗai aka haifa a Madina kamar yadda muka bayani cewa ko yana wata 19 ko 20 ko 22 a shekara ta goma ya rasu wannan karamin dan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Ibrahim Muazzam wanda tsakanin wafatinsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata uku ne kawai kamar yadda ya zo a cikin Jawami'us Sira na Ibn Hazm al-Andalusi rahimahullahu ta'ala musliman ahwa wa la yahwa بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بيان أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بيان babbar yar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta auri Abul As ibn Rabi sunansa Al-Qasim bin Rabi bin Abdul Uzza bin Abdul Manaf shine wato sirikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na farko wanda ya auri babbar yarsa da aka sirkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama uku ne wannan shine sirikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na farko wanda lakabinsa shine Abul As ibn Rabi sunansa kuma Al-Qasim bin Rabi bin Abdul Uzza bin Abdul Manaf haka shi ma dangi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun hada Abdul Manaf ta haifa masa yaya guda biyu wato jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka fito ta hanyar Zainab da sa Al-Qasim bin Rabi ko Abdul As bin Rabi akwai Aliyu da Umama wannan sune ƴaƴa guda biyu da ta haifa ita wannan Umama din wato ta girma har ma wato Sayyidina Aliyu ya aure ta bayan wafatin na Fatima ita ce kuma yarinyar nan da hadisi ya zo a cikin sahihul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana dauko ta yana yin sallah yana rike da ita ko yana rungume da ita ko yana wato rike da ita a hannunsa in zai sujjada sai ya aje ta in zai yi ruku'u ya aje ta in kuma zai dago sai ya dauko ta ya rike ta a hannu wanda a cikin fatahil bari yayi dogon bayani akan hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dauko wannan jikanya tasa ya wato yi sallah da ita wanda jikarsa ce yar Zainab yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita Umama din ta Zainab ta rasu a shekara ta takwas bayan hijira shi kuma Abul As din sirkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya aure Zainab shi kuma ya rasu a lokacin khalifancin Sayyidina Umar to wannan ita ce yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta farko kuma mun ji sirkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko shine Abul As ibn Rabi ko alqasim bin rabi bin abdul uzza bin manaf kuma mun ji cewa jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta hanyar yassa ruqayya wato zainab ya'ya biyu ne na daya shine umama sai na biyu kuma aliyu wannan sune jikokin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da suka fito ta hanyar ruqayya sai kuma wato sirikin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama na biyu wato ruqayya ita ta aure sayyidina usman haka sayyidina usman shine surikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na biyu kuma wanda ya auri yarsa ruqayya ta haifa masa da mai suna abdullahi amma shi abdullahi ya rasu yana da shekara hudu shi dan wato ita ruqayya dan haka akwai jika na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta bangaren ruqayya mai suna abdullahi dan usmanu dan wato ruqayya jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya rasu yana shekara hudu ita kuma ruqayya ta rasu bayan yakin badar da kwana uku shi yasa ma sayyidina usman bai samu damar zuwa yakin badar ba dalili shine lokacin da za a fita yakin badar wato matarsa ruqayya ba ta da lafiya dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi masa izini akan ya zauna ya jinyarta kuma an dawo daga yakin badar ana murnar dawowa daga yakin badar kuma aka zo aka samu ita ruqayya Allah ya yi mata cikawa don haka ana murnar badar kuma ana wa sayyidina Usman ta'aziyya na rasuwar wato matarsa kuma ana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta'aziyya na rasuwan yarsa ruqayya matar Usman to don haka nema manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yasa aka raba ganimar Badar sayyidina Usman tunda wani uzuri ko wata darura ta da shi bai samu daman halartar ko zuwa wato ainihin yakin Badar ba to sai ainihin wato abin nan na biyu wato sirikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na uku wato wanda ya auri Ummu Kulsum wa mu ce ita Ummu Kulsum ba wani sabon surukuta akai ba domin sayyidina Usman din ne dai wato ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauko yarsa ta uku wato ummu kulsum ya aurawa sayyidina Usman haka sayyidina Usman shi kadai ne ya rabauta da ya auri ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallama guda biyu ya auri Ruqayya ta rasu bayan gama yakin Badar da kwana uku kuma ta haifa masa ɗa mai suna Abdullahi ya rasu yana ɗan shekara hudu sai kuma Ummu Kulsum ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya aura bayan rasuwan yayanta wataƙila ina ga daga nan ne ma mafi yawa zaka ga mutanenmu a musamman a wannan ƙasa idan ka auri yarinya idan wato yatta ka auri yatta in ta rasu sai ka ji iyayenta sun ce ka ba komai za su baka wata to ina ga watakila koyi ne ko kuma da wannan kissa ta Usman ake kafa hujja akan halaccin wannan abu kuma gashi ya halatta don Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya ji dadin surukuta da Sayyidina Usman don haka da ainihin yarsa ta farko Ruqayya ta rasu don haka sai ya aura masa Ummu Kulsum dan sai an ji dadin surukuta da mutum ake ƙara masa ta kuma Ruqayya ummi Ummu Kulsum ta zauna da Sayyidina Usman tsawon shekaru daban-daban har kusan shekara ainihin wato bakwai ko takwas ta rasu a shekara ta tara bayan hijira ita ummu kulsum din yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mata ta uku ma wato matar sayyidina Usman sai kuma Fatima radiyallahu anha wanda ita ce yar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama cikon ta hudu wacce sayyidina Aliyu radiyallahu ta'ala anhu ya wato Aureta. ta idan muka lura auren Fatima radiyallahu anha da sayyidina Ali aure ne na zumunta domin sayyidina Ali yana matsayin kani ne ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama domin da mahaifinsa Abu Talib da mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi wato li abbaini wasu ce ma shakikai ne amma da ruwan da abbai din ta wato babansu daya dan haka 'yan maza zur suke tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sayyidina Ali kuma kamar kani yake a gare shi ta wannan bangaren ita kuma Fatima ta wannan jihar kamar ya take a gare shi kuma gashi ya aure ta saboda ya halatta ka aure yar wanda kuka hada ko wanda babansu daya ko babansu daya su daya to yarsa zaka iya aure kamar yadda da tsakaninsu mace da namiji da su ma za su iya yin aure to yarsa din nan wato zai mutum zai iya aurenta a musulunci don ga sayyidina Ali ya auri Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin kamar yaya yake ga sayyidina Ali da aka aure ne na zumunta kuma duk a cikin gidan Banu Hashim don Fatima yar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama manzon Allah dan Abdullahi ne Abdullahi dan Abdul Muttalib ne Abdul Muttalib dan Hashim ne haka nan Aliyu dan Ali bin dan Abu Talib ne Abu Talib dan Abdul Muttalib ne Abdul Muttalib dan Hashim ne Hashim dan Abdul Manaf ne Abdul Manaf dan Qusay Qusay dan Kilab da haka dukkanin su Qurayshawa ne kuma wato Banu Hashim ne da haka aure ne na zumunta ta bangarori guda uku ga zumunta ta gida daya ga zumunta ta addini daya ga zumunta kuma ta wato ainihin ah, manufa daya لمن أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بياني أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بيان ita Fatima wato ta haifawa Sayyidina Ali ƴaƴa wasu na cewa guda hudu wasu na cewa guda biyar babban su shine wato Hassan Hassan shine babban dan wato Sayyidina Ali wasu da yawa sun dauka kamar Hassan da Husaini tagwaye ne amma gaskiya ba tagwaye bane Sayyidina Hassan ya girma Sayyidina Husaini da shekara biyu sayyidina Hassan aka fara haihuwa daga baya kuma aka haifi sayyidina Hussein wanda su ne maza guda biyu sai kuma Ummu Kulsum sai kuma Zainab sai kuma wanda ake sabani a su Al-Muhsin ko Al-Muhassin kamar yadda aka yi sabani kan wasarce sunan ko Al-Muhsin ko Al-Muhassin wanda aka ce shi kuma wato barinsa aka yi ko kuma haihuwarsa aka yi bare amma waɗancan guda hudun su ne jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na bangaren Fatima wanda zuriya ta yadu ta tsatsan wato sayyidina Hassan wanda shine babba sai mabinsa sayyidina Husaini sai Ummu Kulsum sai Zainab ita Ummu Kulsum din nan ita ce wacce sayyidina Ali bin Abi Talib ya aura wa sayyidina Umar radiyallahu anhu wanda ta haifa wa sayyidina Umar ƴaƴa guda biyu da namiji da mace ta haifa wa sayyidina Umar ko kuma duk maza ne guda biyu a wata ruwaya da haka dai jikokin Fatima ƴaƴan Sayyidina Umar domin Sayyidina Umar sirikin Fatima ne tun da gashi ya auri ƴarta, kuma sirikin Sayyidina Ali ne tun da ya auri ƴarsa kuma ƴaƴan ko mu ce jikokin Fatima wanda suka fito daga zuriyar Sayyidina Umar ƴaƴa ne guda biyu wanda ƴar Fatima ta cikinta ta haifa wa Sayyidina Umar ƴaƴa guda biyu kuma wannan ya nuna sayyidina Umar wato sirikin Fatima ne da Aliyu kuma a cikin gidansa akwai jikokin Fatima da jikokin sayyidina Ali wannan shine abin da ya tabbata kuma dukkan shafai na tarihi sun tabbatar da wannan kama aka koma waɗannan littafai jawami usira na ibnu hazm al-andalusi juz'i na 1 shafi na 38 da ibnu sa'ad juz'i na 1 shafi na 85 da zadul ma'ad ya kawo magana ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam juz'i na 1 shafi na 49 da ibnu hisham juz'i na 1 shafi na 202 da tahzibu ibnu asakir juz'i na 1 shafi na 291 da ibnu kasir juz'i na 5 shafi na 306 da tahzibu nawawi juz'i na 1 shafi na 26 da al fuhumi eh, shafi na 15 da kuma tarikul khamis juz'i na 1 shafi na 272 da al-isaba fi tamyiz sahaba ni ibn hajar al-qalani da al-istiab fi ma'rifati ashab duka waɗannan sun kawo dogon bayani game da 'ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma irin wato daraja da kima da suke da shi domin kamar yadda muka yi bayani kujera a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hawa hawa ce kowa da kujerarsa Ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da kujera da matsayin da a wannan matsayin sun wuce matansa akwai kuma matsayin da matansa suke da shi wanda a wannan matsayin kuma sun wuce ƴaƴansa yadda za a gane haka shine idan matan Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce duk duniya babu kamar mijinmu duk duniya babu kamar mijinmu kun ga duk duniya ba mai ja da su don abin da suka faɗa gaskiya ne in ma ka ja da su sai Allah ya dankara ka auta don ka ce akwai wani mutum kenan da ya fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma babu to kun ga anan shine matsayin da suke da shi cewa duk duniya ba kaman mijinsu su kuma ƴaƴan Annabi sallallahu alaihi wasallama za su iya tashi su ce mu kuma duk duniya babu kamar babanmu kun ga su kuma anan sun wuce kowa don abin da suka faɗa gaskiya ne babu kamar babansu ma'ana ba mai matsayi irin na babansu kun ga anan su kuma sun wuce matan annabi sallallahu alaihi wasallama wanda da su matan annabi za su ce duk duniya babu kamar babanmu da sai a ja da su kamar da su kuma ƴaƴan annabi da za su ce duk duniya wato su waɗanda suka yi auren su ce babu kamar wato mazajenmu su ma da sai a jayayya da su kun ga kenan kujerar matan annabi sallallahu alaihi wasallama shine duk duniya ba kamar mijinsu su kuma kujerar ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallama duk duniya ba kamar babansu kenan matsayin matan annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi ƙarfin matsayin ƴaƴansa ta wannan bangare su kuma ta bangaren cewa duk duniya ba kaman su? matsayin ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kera kuma anan na matan annabi sallallahu alaihi wasallama da haka kowa da kujerar da zai hauye takama duk duniya ba mai iya ja da shi matan annabi ba wanda zai ja da su akan cewa duk duniya ba kaman mijinsu kamar yadda ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallama ba wanda zai ja da su akan duk duniya babu kamar babansu kun ga ashe kenan kowanne da matsayinta kowanne da su da kuma daraja da kima da martaba da Allah subhanahu wataala ya basu wanda babu mai iya ja da su face sai ya ci kasa sai ya fadi warwas kuma sai ya ji kunya da haka tunda matan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ta haihu tare da shi to shi yasa sai Allah ya musu wata baiwa da kyauta ta alheri yace wa azwajuhu ummahatuhu su matan annabi sallallahu alaihi wa sallama a matsayin iyaye suke ga dukkan muminan duniya kenan tun da su haihu ba sai Allah ya mayar da duk wani mumini da ke faɗin duniyar nan ta Allah wanda suka wuce da wanda suke yanzu da waɗanda za su zo duka matan annabi a matsayin iyaye suke a su yadda za mu mutunta iyayenmu mu darasha su mu kimanta su mu musu biyayya mu musu ladabi haka ya kamata ko fiye da haka mu yi wa matan annabi sallallahu alaihi wa sallama kun ga yanzu akalla akwai musulmi kusan biliyan biyu a duniya duka kuma a matsayin ya suke ga wato ainihin matan annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam darajar su ta zo ta bangare uku na daya kasancewa su tsoka jini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu kasancewa su sahabbai na uku kasancewa babu kaman mahaifinsu a daraja da kima da isa a wajen Allah da haka nan ne ثم قيمته لدرجته تبين مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي nan za mu tsaya a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi a wannan mako wanda muka dan taba bayani akan tarihin ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama guda bakwai hudu mata wanda kun ji duk kowace ta yi aure kuma a ɗakin mijinta ta rasu kuma duk sun haihu a ɗakin mijinsu in ban da umu da kuma maza guda uku wanda kun ji cewa duk sun rasu ne suna kanana wannan sune ne ƴaƴan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama wanda za mu tsaya a wannan mako a madadin wanda ya ɗauka mana wannan shiri a sha'ban sai kuma ni mai gabatar da wannan shiri muhammad aminu ibrahim daurawa nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh لبيان أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا